Pán s vami. Slova svätého Evangelia podľa Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, ne každý, kdo mi říká páne, páne, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, Podobá se rozvážnému muži, který se postavil dům na skále. Spadl dešť, přivalila se povodeň, přehnala se výchříce a obžila se na ten dům, ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, do tato má slova slyší, ale podle nich nejedna, podobá se pošetilému muži, ktorý si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vychřice a obožila se na ten dům. I zřítil se a jeho pád byl veliký. Slyšeli sme slovo Boží, Milovaní bratia a sestry, co máme delať, abychom vešli do Božího kráľovství? V dnešním evangeliu slyšíme, že Pán Ježíš říká tvrdé slova. Říká, ne každý, kto mi říká, páne, páne, vejde do nebeského kráľovství. Ale ten, kto plní vůli mého nebeského Otce čem spočíva tá vôle Boží? co Bůh Otec chce od nás lidí? Na jednej strane si môžeme říct, že Bůh nás, vždyť Bůh nás hodne miluje, že Bůh nás má rád. A my tým pádem môžeme jednať a dělat, co chceme, pretože Bůh je nekonečná láska a všechno nás, nám promíne, všechno nám odpustí. Je to tak. Boh nás má hodne rád. Boh nás miluje. Ale nabízí nám ešte jednu cestu, ktorá je trošku komplikovanejší, ktorá je zložitejší, ktorá opravdu vyžaduje hodne námahy. Ale ne kvôli tomu, že Bůh chce nás nejako trestať. Že Bůh si potrebuje niečo dokazovať. Spíše naopak. On chce práve každého z nás blíž a blíž k sobie privinúť. A preto Ježíš říká, že každý, kto jedná podľa toho, čo chce Bůh, tak si opravdu postavil svůj dům na skále. Tedy na niečem pevném, na niečem, co opravdu se nezřídí. Pokud víme, že písek je materiál dobrý na stavbu, ale ne na stavení základu. Čili víme sami, že když jsme pomáhali někomu při stavbě, anebo jsme to aspoň pozorovali, tak určitě ty stavbáři nestavili dom na písku, ale museli mít nějaký pevný základ. A proto pro každého z nás, milovaní bratia a sestry, je takovým pevným základem právě Boží slovo, které nás formuje, které opravdu naše srdce proměňuje, které opravdu nás víc a víc Bohu približuje. Jenomže to slovo, které Bůh pořád a pořád k nám mluví, by nemělo být jenom slyšené, ale Bůh nás pozývá, abychom podle toho opravdu aj usilovali se jednat. Dnes si připomínáme nezavázne aj svatého Mikuláše. Člověka, o kterém se říká, že celý ten jeho příběh jsou častokrát spíše jenom legendy. Častokrát se říká, že opravdu ten člověk možná ani nežil, jenomže ty hezké skutky ho tak hezky, dal by se říct, oslavujú. Jenomže my tomu věříme, že on opravdu žil a opravdu svým životem dosvědčoval to, že není potřeba se řídit tím, co říkají lidé. On opravdu svůj duchovní chrám, své jednání přizpůsoboval právě tomu, co říká dnes pán Ježíš v Evangeliu. Čili on se svým životem opravdu usiloval svědčit, že není umění jenom přijímat, ale velice důležité je taky aj dávat. A proto, když my se soustředíme na tohle, že se budeme usilovat v našem životě rozdávat to, co Bůh nám pořád a pořád dává, tak postavíme si dům opravdu na skále tak, jak to aj udelal svatý Mikuláš. Amen.